is Fanny met pittige allegaartjie. Goeiemiddag Suid-Afrika en ook alle verlore siele wat buite ons grens luister. Welkom by Netradio SA wêreldwyd beskikbaar by www.netradiosa.co.za. Dit is Fanny met pittige allegaartjie. Nou, hierdie program is die program waar ek bietjie die humor in die politiek, sport en gemeenskaps- of sosio-maatskaplike wêrelde bekyk. Ons Suid-Afrikaners en veral Afrikaners is mos bekend daarvoor dat ons meer ernstige situasies ontlont met humor as ware as 'n ontvlugtingsmeganisme. Ek wil net bevestig dat hierdie program heelwat ons sinnige politieke kommentaar bestrooi met satire bevat en geen politieke party en of standpunt ondersteun word nie. Enige toevallige standpunte en opmerkings is die aanbieders in self en net Radio SA ondersteun ook of onderskryf sodanige standpunte nie noodwendig nie. Net Radio SA behou hulle ook die reg voor om hulle van enige standpunt, mening, uitspraak ter eniger tyd te distansieer. Ek begin vandag graag die uitsending met dit wat ek as 'n diep liedjie sou bes beskryf afskop en ek speel graag vandag Adam Tas, 'n man soos my pa Dis natuurlik omdat Armtas ook betrokke is by die Saai familieboer inisiatief. wat hou van waarheid, wat huil vir die wat zwaar krijg. Twee handen wat help as jy vraag. O Heere, maak vir my een man soos my paard. word om te klaar O, en leer vir my gebede Wat vraag vir hoop en vrede Vir een land wat ek in my hart kan dra O, Heere, maak vir my man soos my pa O, man soos my pa A man soos my pa is iemand om vir my te kom haal. O hier is hier toch net een man soos my pa. Ja, man soos my pa. Een man soos my pa. Een man soos my pa. O hier maak vir my een man soos my pa. Een man soos my pa. my pa Mam soos my pa Hier maak vir my Mam soos my pa Nou ja, dit was A Man Soos My Pa dier Adam Tas. My gas in vandagse segment van die gesels met is meneer Adamus P. Stemmet wat ten diepste betrokke is by die vereniging vir die monitering en bevordering van die staatsdienst pensioenfonds, AMAGP. Meneer Stemmet het juist ook saterdagmiddag op RSG sy kindige inzette gelever oor die functionering van die nationale veiligheidsbestuurstelsel na aanleiding van beskuldigings dat oud-president E.W. de Klerk bewus moes wees van die moord op die sogenaamde Kraddok 4 sommer gewys op die foutiewe aannames ensovoorts deur die sulkes wat so wild beskuldigings rondslinger, maar nie eers die feite kan regkry nie. Maar soos ek al baie op hierdie program geredeneer het, leef ons tans in 'n omgewing waar feite net 'n goeie storie bederf. Maar nou, die onderhoud met oom AP. Goed, in die segment van die gesels met, gesels ek vanmiddag met meneer AP Adamus P stem dit. Ek ken hom as oom AP en as dit nie vir jou gaan ontstel nie, gaan ek hom so aanspreek. Oom AP dra natuurlik verskillende hoede en is 'n bekende wat gereeld deur die SABC se Afrikaanse nuusprogramme geraadpleeg word as 'n kenner op verskeie terreine. Hy is natuurlik onder andere die segspersoon vir die vereniging vir die monitering en bevordering van die staatsdienspensioenfonds AMA GP, kan ek maar so sê Oom AP. Dis doodreg. Welkom by Pittige Allegaartjie op Net Radio SA by www.netradiosa.co.za oom AB. Baie baie dankie Fani. Ek is baie dankbaar dat jy geleentheid gee om met my te gesels op en dat ek dit weer so stel ek voel baie geëerd. <laughs> Dis wonderlik. Oom ek wil vandag met oom AB gesels juis uit die hoek van die bedrywighede van AMAGP. Maar ek vra daarom gewoonlik eers bietjie uit na die persoon agter die uitsonderlike taak wat verrig word. Waar is hom AP gebore? Waar skool gegaan? Universiteit opleiding ensovoorts. As hom AP dalk die agtergrond met my en die luisteraar wil deel. Maar nee, ek is op Vredendal gebore in Februarie maand, die warmste maand van die jaar op die warmste plek in die land. Maar ek het op Mossiekie gematrikuleer Eh, ik wou baie graag aan de rechten gaan studeren, wat mijn eerste belangstelling was. Maar ik heb twee zusters gehad, wat jonger is ik was, wat ik gedacht het intelligenter is ik is. En uh, die een wil bitter graag een onderwijzeres worden, en alleen een bitter graag een maatschappelijke werkster. En eh, toen heb ik van mijn pa gezegd, op één stadium zou drie van ons op de universiteit moeten en ik kon het niet bekostigen. uh, ek sal my eie paadjie volg. Ek moet maar vir hulle stuur dat hulle gaan studeer. Hulle het ook studeer en ek is baie dankbaar vir die groot sukses van hulle loopbaan gemaak. Wonderlik. Omapie, ons het mekaar in die staatsdiens ontmoet en daarom so rukkie saamgewerk. Ek natuurlik in heelwat meer van 'n klas rol via wie Omapie. Ek weet dat Omapie diep spore in die staatsdiens getrap het en baie waardevolle werk verrig het. Vertel my en die luisteraar 'n bietjie meer van die loopbaan in die staatsdiens asseblief vir my appie. Wanneer ek het in op Maandagie begin in die landrooskantoor as 'n klerk agter die toonbank waar ek die meeste ondervinding in my lewe opgedoen het. En toe later van tyd uh, ek het gestudeer by by uh, Unisa aan die regte. Later 'n staatsaanklaer geword, later uh aflos staatsanklaer aflos landros geword waar reg oor die land en al die provinsies landros reg op die groot plekke staatsanklaers ag landros te afgelos staatsanklaers en landros te af uh, eh, uh, eh, eh, gelos het toe toe is ek in uh, die justisie hoofkantoor verplaas waar ek uh, in afdeling wetgewing was waar ek geleer is om wette op te stel toe het hulle my 'n kort rukkie vir buitelandse sake geleen om aan 'n wêreldhof saak te wen. Ek ek spog altyd daarom en ek as 'n grap het teen myself, dis die enigste ding wat ons gewen het. Ek was net 'n paar maande daar saam met groot geeste onder andere Pik Botha was toe so 'n jong advokaatjie, Kuru Egsteen wat later die groot baas van die RSG geword het. Hy was so 'n jong mannetjie daar en nog ander manne ook. Maar Ek was nog daar gewees toe hoor ek verplaas teruggeroep is disie toe om 'n parlementêre pos te beklee. Maar ek vir 10 jaar Stadtdepartement bestehen. AMAGP bepaal 'n hartsaak is wat met groot passie uitgevoer word en sonder vergoeding natuurlik. Maar om AP, wat motiveer jou om as kampvegter vir en die behoorlike bedryf en gepaardgaande effektiewe voortbestaan van die staatsdienspensioenfonds op te tree? aan te voer en die groot spesialis van die land professor Philip Spies van Stellenbosch het sy instituut ja. het ek eh, na hulle geroep en uh, uh, toekomststudies uh, aangevoer toe ook nie net departementeel nie maar ook interdepartementeel en daar is 'n boek geskrywe Breaking the Mold The Role of Scenarios in Shaping South Africa's Future deur professor Nick Siegel van die Universiteit van Hallo. Ek is in Augustus 1980 as ek verplaas en bevorder na die staatsveiligheidsraad en ek eh, van die assistente dan dan haal ek net een paragraafie aan wat hy skryf wat gebeur het. Asseblief hom op hom. Hy sê hy hy verwys nou hier na toekomsstudies wat so liggies liggies doen by die weermag uh, aandag gekry het en uh I should but they work remain tightly held uh, against uh, uh, the chest. And to say but in the early 1980s a fresh approach to future thinking was initiated in the State Security Council. En dan het hy nou 'n hele storie daaroor oor van die ontwikkeling wat nou met die staatsveiligheidsraad was. Nou dit is wat ek en my kollegas met die staatsveiligheidsraad toe gepak het. Ja. Yeah. En ons daai kursus se amptelike departement teelhou. Ons het geweet dat eh uh, Indisa het so liglig al daaraan geraak aan hulle akademie en ook eh, Universiteit van Pretoria, maar net ek ernstig nie. Eh uh, in die buiteland natuurlik was dit 'n groot onderwerp. Maar ons het dit dan gevoer en ek dink ons het redelik mense in die toekoms laat dink. My grootste leerstelling oor oh, hoe daaruit het ons natuurlik uh eh, die volgende been was toe onderhandelingsvaardighede. As jy idee het uit jou scenario's uit wat gaan gebeur in die toekoms, dan was dit so duidelik soos dag wat waar in Suid-Afrika op pad was en daar sou onderhandelings wees. Toe het, het ons 'n kursus saam met eh, die staatskommissie of kommissie vir administrasie hulle naam het verander tot ek het ons 'n kursus ontwikkel oh, uh, onderhandelingsvaardighede en ons het 'n klomp mense vra vra. Ons vind toe uit dan ek skryf toe aan die militêre veteran se se lesbrief wel en weer. En toe kom deur haar klompmanne en ek vind uit maar party van hulle het ek geken. Want almal manne wat ook al gekrap het en bekommerd geraak het gesê dat hy van die beregting van ons met jou ons. En toe ons nou begin delf toe krap ons die blikke met die wurms oop. Maar niemand wil vir ons luister nie ons het onderhoude gevoer met hulle ek en en en 'n dieselfde kollega van my wat in 2011 dis 'n goeie vriend James Galvin ons twee is parlement toe in 2016 ons het daar gaan luister hoe probeer die manne verduidelik en hoe trap hulle hoe steek hulle goed weg ons het hulle daar gekonfronteer en met hulle gesels en ons samesprekings met hulle gevoer en ongelukkig het hulle die volgende jaar die samesprekings beëindig En dit was duidelik gewees nou, dat daar 'n groot fout is. Nou is die situasie dat die staatspensioenfonds het 'n raad van trustees. Dan is daar die openbare beleggingskorporasie. Nou die openbare beleggingskorporasie uh, eh, is 'n is wat sy naam is, dis 'n beleggings agent van die staat. Dit behoort aan die staat en dit doen die beleggings van die staatspensioenfonds en ander so enkele ander pensioenfonde ook. Maar 82% van hulle miljarde wat hulle hanteer, kom van die staatspensioenfonds af. En ons het agtergekom dat daar fout is, dat daar uh eh, kommissies betaal word, miljoene. As ek vir buurman sê, luister ek, ek is besig om 'n goeie belegging in in ex-mine maatskappy te maak dan môre kom hy by my met 'n rekening vir 300 miljoen. Ja. Yeah. vir konsultasie fooi. Dis hmm. sukkel. Ja ja, ja ja. Tot ons ons het so te kere gegaan en en uh ons is nou nog baie gewild met daai mense en ons soek nie moeilikheid nie. Ons soek nie konfrontasie nie. Maar staatspensioene se geld behoort aan die aan die aan die lede van die pensioenfonds, nie aan die regering of enigiemand anders. Ja. Ons het so te kere gegaan en ons het later druk op die regering uitgeoefen deur hierdie goed vir hulle op die tafel te sit en sê kyk hier. En ons het dit honderde kere vir hulle gedoen. En toe later van tyd aangedring daarop ons voorsitter het 'n brief aan die minister van finansies geskryf waar hy min of meer ons sê genoeg is nou genoeg. Nou stel julle 'n kommissie van ondersoek. Die kommissie van ondersoek regte en leg maar party. Het ondersoek aangestel. Ons het baie inligting ingevoer daar. Ons het self van getuig daarso. En ons werk met feite en niemand tot vandag kon enige bewering van ons nog uh, betwis nie. Net om 'n voorbeeld te noem. Ek het Sondag 29 Junie gister. Ek het 'n persverklaring uitgereik oor 'n verandering aan aan die wet wat hulle nou wil maak of eintlik aan 'n regulasie wat wat dan nou staat om beter se hande op ons geld kan lê. En in daardie persverklaring het ek vyf vorige persverklaringe van my aangehaal of van nie van my nie, ek het geformuleer maar dit kom uit AMAJP uit. En aan ons regering wys dat julle tree dat dit is onwettig die manier waarop ons hmm. geld belê word is dis onwettig. Jy kan nie hiermee voortgaan nie. Nou wil ek vir jou sê eh, van nie. Uh dag. Dan wil ek jy hierdie onderhoud nou voer. 9 uur vanoggend in die staande komitee. Uh, uh oor finansies uh, en oor openbare rekeninge. Ek vanmôre gesamentlike vergadering gehad waarby ons insette was en besware wat ons gemaak het oor ja. goed wat die regering aanvang Ik weet niet wat de uitslag is niet later in de dag ik ek terugvoer daarvan nie. Samegekom het ongelukkig is nou niet meer fysische vergaderings Het is niet zo zo in, en James Galvin dat bijgewoond. gewoon Maar dit ding het aangegaan en ik, ons het eh, ons het redelijk sukses zover. zover. In elk geval is die eh, partycommissie het baie gemaakt. en daar worden bij ongeveer gevallen gevallen onderzocht. wat verder gevoer moet word volgens die kommissie. Party mense sal uh eh, hoop ek oor hulle baadjies dra. Nee, hey, dis goeie nuus. Maar daai het geld om die tafel deur uh, gegaan. Nie by die staatsinspekteur by die raad van trustees nie. Nee, ek beweer dit glad nie. Maar daar iewers op die pad het daar seker ja. goed gebeur. Ja. En dit is wel ontstaan op die oomblik daar is aanslaat in de pensioenfonds is geweldig. Ja. En nou onlangs heeft Corsato voorgesteld dat eh, het is kon ons 90 miljard beleggen in Eskom. Dus dan iemand voor de slim Jannie, die geld weer omskep wordt in aandelen. Als nou, ze later bij de aandelen komen. <laughs> Het was nog niet, toen stel Corsato voor, maar oh, die, die, eh, is 250 miljard. Nee, is 'n 500 miljard. Die staatsies, ag, pensioenfonds moet 250 van daai miljard oorneem. Ja. En dit dan omskep in aandele. nou weet ek nie of hulle bedoel dat jy met die, eh, uh eh, eh, dan ek kan net uh, myself onderbreek. 'n uh, Dokter Nieuwland kom ons aan wat die nuwe voorsitter is. Kan ek maar sê dat terwyl die empatie kommissie aan die gang is en na die lewaai wat ons opgeskop het, by die hele openbare beleggingskoöperasie bedank. Uh, ek wil nie daarop aanlewe nie. Goed. Die nuwe ene, dokter Leon Korsa het nou onlangs voorgestel. Uh, hy sê hy het dit saam met die pensioenfonds gedoen, die JPF, se raad wat te bestees alle alle ons ken dit nie maar alle erken dit ook. Dan daar moet nou geld moet omskep word. Nou is ons nie seker of hy nou die 90 miljard wil omskep in aandele in Eskom eh, eh, of of wat 90 miljard plus 254 miljard is wat Kusato voorgestel het. Ons is nie seker daarvan nie, maar dat dit miljarde en miljarde is, is seker. Nou, ons standpunt is, jy moet seker gek wees. Ja. As jy aan 'n bankrot maatskappy gaan geld belê. Ons het dit nou gesien aan Ed uh, Edcon en ons van Ed dis verlede jaar wou hulle by ons 1,4 miljard hê. Ons het daai helse hulle baie opgeskop. Toe kry hulle die geld by 'n ander instansie, ook deur die openbare beraadskoöperasie. Edcon is bankrot. Ja. So daai 1,4 miljard het vakansie dan was dit ons 1,4. Ja. Maar ja. Nou, om terug te kom na die aandele storie sien daai mense. Hulle maandelikse bydraes wat hulle betaal en wat hulle spaar vir hulle pensioen eendag. Die vreet ons ou afgetrede ouers en en administrasie 41% vreet ons al op. So jy kan sien ons moet erger keer. Ja. Nou ek het vanoggend 'n oproep gehad. Nou, ek was ek praat gereeld. Hulle <clears throat> sê dan op RSG oor hierdie onderwerp. Ek het vanoggend 'n versoek gehad dat ek met, ek het Sondag daai persverklaring uitgereik en vanoggend het hulle my gebel en gesê of ek môre oggend. Nou ek, ek weet nie dat ek ek het nie vooraf die vraag uh, gekry van hulle nie. Die veld wat wat ek dek in daardie uh, 'n persverklaring. So ek sê dis dat daai een persverklaring sluit nog vyf ander in wat ek al oor die oor die afgelope 2 jaar uitgeruik het. So ek ek, ek weet nie gewoonlik kan ek daarmee 'n bietjie voorberei vir 'n onderhoud. Maar uh, vanmôre sit ek wragtig in die vryheid. <laughs> Sterkte daarmee. Eh, oom Apie, ons het al heelwat gesels en ek wil 'n bietjie praat oor 'n um, ehm, in hierdie kommerwekkende tye hierdie wetgewing rakende voorgeskrewe bates om die pensioenfonde dan te dwing om in veral staatsbeheerde maatskappye soos juis Eskom en SAA en wie ook al te belê. Uit die ervaring weet ons mos dat dit nie goeie belegging sal wees nie. Wat finansiële sin maak nie want Wat gaan Amagiet Amagiet doen om die so om sodanige wetgewing te verhoed en hoe sal ander rolspelers se ondersteuning en samewerking verkry word? Mense het mos daarom al gedoen al gedoen dat een van die mees effektiewe metodes om die mag van die regering op ander te lê, juis deur die aanwending van druk deur die burgerlike samelewing is. Van wat betref wetgewing, wat hulle eintlik wil doen nou is kyk die die pensioenwette, uh, die algemene pensioenwette. Dit 'n uh, regulasie regulasie 28 wat die wat uh, die minister magtig om voor te skryf hoe pensioene moet belei word. Nou oh, daar het eh uh, of eintlik net 'n aanduiding te gee hoe belei moet word. Nou daar in Galasie 28 is nie op ons wet van toepassing nie op ons pensioenfonds nie, maar om 'n belang van goeie samewerking sekerlik ver in die verlede het ons pensioen vir ons ingeskryf gestem dat regulasie 28 ook op ons van toepassing moet wees. Nou ons skuis <coughs> nou, dan <coughs> ons op die oomblik beweer ons daarvoor dat daar toestemming wat die raad vir trustees gegee het dat dit moet teruggetrek word. Ons wil dit glad hê nie op die oomblik is daar beperking op beleggings in die buiteland en on, ons kon as dit baie baie miljarde geld verkoop ons afgelope klomp jare teen in die buiteland onbelê nie. Ons kan maar 10% belê en om enige rede is daar maar 5% belê. So ons moet nou die stryd voer om hulle uh, om te voorkom dat die minister daai regulasie daai regulasie daai regulasie verder op ons toegepas word. Nou wat betref 'n wetgewing. Kyk, artikel 3 van ons pensioen, die staatsdienspensioenfonds. Die bepaal dat die geld moet tot voordeel van die van die fonds belê word. Nou, dit is maklik om daardie artikel toe te pas op die oomblik waar dit reeds oortree nou. Tot voordeel van die fonds beteken dood eenvoudig 'n belegging moet gemaak word om die fonds in stand te hou of om hom te laat groei. Ons argumenteer en dat is een rechtsargument, als beleggers niet daaraan voldoen, dan is het onwettig. En dan kan onze staat aanspreken. Eh, of dan kan onze wie ook al daarin beleggen. Ik, ik zeg nou die staat, maar dat is Dat kan de staat, die openbare beleggingscoöperatie van de staat wezen, of het kan onze raad voor tristesse wezen. Wie ook al. daardie belegging maak kan persoonlik aanspreeklik gehou word vir enige skade wat die fonds lei. En ons kyk nou eh, daarna. Nou wat ons doen? Ons sal moet dit lyk vir ons of ons vinnig op pad is na hofsaak toe. Die een van die een van die sake waaroor ek die die persverklaring uitgereik het was dat die minister gesê het hy is te gunste van regulasie 28 se wysiging. nie voel ek kan ek net myself weer onderbreek daarin nie. Voorgelasie eh, 28 sal die minister opmagtig om voorgeskrewe beleggings te laat. Nou voorgeskrewe beleggings is niks nie. Die vorige regering het in 1956 het hulle so 'n bepaling ingevoer en dit afgedwing. Dit geld nie net ons pensioenfonds nie, alle pensioenfonds. En ek dink ons is in 'n beter toestand wat ons wet beskerm ons daar nog op die oomblik die, die privaat pensioenfonde is nie beskerm nie en dit verbaas my dat hulle dat dat hulle so dat hulle so stil is nou hy as hulle die die wet wil wysig dan sal hulle artikel 3 moet wysig okay. en om dit reg te kry sal hulle sal hulle 'n bietjie uh, sou dan 'n eufrismannetjie nodig hê. Want onder andere argumenteer ons ook aan dit is 'n argument vir die toekoms. As jy ons eienaars reg oor ons pensioenfonds geaantas, dan gaan ons ons dan gaan ons konstitusionele hof toe. Nou wat ons gedoen het en nog steeds doen. Ons het gou agtergekom dat as jy wil wil wil 'n boelie pak dat jy dan dan jy 'n frisboetie nodig as jy 'n klein laatjie is dan dan die Frans Boetie nodig hmm. nou. Ons het baie baie goeie samewerking met die vereniging van staatsamptenare wat baie goed ons en hulle is die enigste pensioenfonds wat 'n afdeling het, 'n formele afdeling het. Uh die groep tak pensioentrekkers wat uitstekende werk vir hulle. Hulle ons werk saam met hulle. Hulle sit gereed om 'n sekere gevolg toe te gaan. Dan solidariteit uh ons is op goeie voet met hulle ook. Ons is op goeie voet met almal, alle organisasies wat wat ons saak kan bevorder sonder om politiek te betrek. Selfs selfs die politieke partye Ek en James Galvin, sy sê woon nie die vergadering van die staande komitee oor finansies by. Dan ons skiet mense inligting al die partye ons hou hulle op hoogte my persverklaring moes gestuur tot tot vir die EFF toe en ons sal ons het gereed ag die uh, eh, DA het persverklaring uitgereik meneer Hilloos die ja, die ander dag het hy persverklaring uitgereik en gewaarsku dat as hierdie onwettighede aangaan dan gaan die DA enige instansie wat hom verset teen hierdie optrede van die regering en hoe hulle ondersteun. Die volgende dag het die Vryheidsfront 'n verklaring uitgereik nou gesê maar maar wag 'n bietjie. Dat lyk vir hulle nou pas begin nou beweeg na persoonlike aanspreeklikheid. <laughs> Ons moet nie maar nou persoonlik begin. Dit is 'n hele klomp goed wat nou in die pipeline is. Hmm. En wat, wat ons groot moet is nou reg staan. Nou, ons zal natuurlijk samen met hen moeten optreden. En om, om dat te doen, van die nood, dan kom ik bij dan wat echt niet van nodig nie, En dat gaat over geld. Ja. Ons allemaal JP, ons, ons leren geld is 25 rand de maand, maar ons drang niet daarop aan dat enig iemand zijn leren geld betaalt. Toen was uh, eh, een paar duizend van ons. Mhm. Wat de reden is van ons ons maar wat nie hulle pensioen wat die pensioen is al paar te klein is en ons dring dit aan. So uh, ons moet 'n plan maak vir geld en daar is op die oomblik is daar 'n fonds aan samelingsveld om aan die gang. Maar ons as ons samel uit groot manne in politieke partye of vakbonde soos PSA uh eh, wat ons samel stryd voer, sal ons dan ons kan finansiëel ook bring. Ja. Dit is waar ons op die op die oomblik staan. Ek het gevra oor oor die vakbonde. Die vakbonde dit is 'n ongelukkige situasie dat die vakbonde wat ons ten gunste is het oor die jare en ek is nog al van 55 af as ek lid van die vereniging van staatsamptenare die PSA en oor die jare het hulle uitstekende werk vir ons amptenare gedoen. Maar hulle het een of ander rede het hulle nooit gekyk na die volhoubaarheid van die fonds nie. Die Engels sê praat van die sustainability of the fund. Ja ja. Hulle het nooit daarna gekyk nie. Tot ons 'n groot baai begin opspoor, skop het dan hulle gevra, maar waar staan julle in? Selfs ons personeelverenigings daar nou, daar's 'n horde elke dag parlement het om te dit ingaan. Maar nie een van hulle en nie een van die vakbonde het ooit oor die volle oubaarheid besin nie. Tot ons by AMAJP die goed begin uitkrap het en gesê het maar hierdie fonds van ons is besig om onder te gaan. Die reserves is opgebruik of en ons fondse aankomste daal skreeuend vinnig. Die die die volle oubaarheid is aan gedrang toe in Mei in 2017 was die Verenigde van Staatsambtenaren die eerste een wat voor toe gekom het en begin aanklim het. So dinge het redelijk verander, ons is gerust. Maar die vakbonde soos Cossato, ja. ek, hulle het, hulle het ook gekom met die verskrikkelijke nieuwe voorstel van, van dan is het die 250 miljoen wat ons dan nou met die skuld oorneem by, by, by Eskom, dan is dit uh, uh, voor, voorgeskrewe be, beleggings. Ek het al vir hulle in persverklaringe en in ander notas ek het direk kontak met hulle. Hoeveel keer gevra, nee, maar dis reg, sê dit volgens my. Hoeveel gaan julle bydra? Ja. 'n Doodse stilte. Ja. Ja. Ons het, ons het 'n goeie gedagte dat hulle het nie 'n sent in een van die staatsbeheerde instansies. Ja. Maar dat is ook wel onnozel geweest. Als, ja, dat is net zo onnozel als ons geweest. Ja. Want ons zet, met geld, dat is gewoon de NEL Landbank, wat nu dag weer bankrot gespeeld. Ons zit daar zo klomp geld. Die ontwikkelingscoöperatie, die, die, die uh, wat we zeggen, Development Bank of South Africa, en dan economische ontwikkelers. Want ons het geld aan al die administratie ondersteunen. Nee, fout maar gedat oor die 700 staatsondersteunde. Ja. Instansies. Ja. En in die groot is in die groot 10 het ons omtrent almal geld. Op die onder het ons gehoor dat daar so 'n SA aan die omdat almal JP gekeur het toe. toe daar was daar reeds geld ons het dit vanaand laat terugkom. Okay. Om AP hom het omtrent al my volgende vraag geantwoord, so ek gaan nie regtig dit nou vra nie. Ek wil net weer uitkom by die um ehm, um ehm, privaat fondse weet dat jy om op die drees bietjie na hulle verwys, maar hulle moet dan seker ook bekommerd wees oor die staat se pogings om op die wyse finansiering te kry. Dis nie net die die staatspensioenfonds wat moet bekommerd wees nie, né? Nee. nee so dit gesê het, hulle behoort en meer bekommerd is ons te wees wat ons wet op die oomblik beskerm ons nou. Ons wet skryf spesifiek voor waarvoor waar waarvoor moet die geld belê word. Maar eh, ek is nie seker so dat hulle in, in by wetgewing want hulle sit met regulasie 28 dat hulle by ja. wetgewing so beskerm is as ons nie. Okay. Ek dink hulle moet baie baie meer eh eh uh, uh, bedreig voel uh, as ons en dan dit gaan nie net oor oor oor oor die pensioen van afgeskaf pensioen van ons nie. Ons weet nie hoe hoe wyd voorgeskrewe beleggings gaan slaan nie ons weet nie of dit op my en jou spaargeld ook gaan wees nie. Ja. Die regering het nog nie vir ons mooi gesê wat bedoel hulle nie. Nou kan ek vir jou sê ek het net nou gesê in 1956 het die vorige regering dit aangestel in 1989 toe ek en jy saam gewerk het. Toe het hulle die, die minister van ekonomiese sake en finansies daai man het toe besef maar hierdie ding is besig om die ekonomiese skade aan te doen. En die vorige regering het dit reeds geroep, nie hierdie regering nie. Dit het toe al nie gewerk nie, maar hierdie regering storm nou voort om dieselfde foute weer te maak. Dit verbaas my ek herhaal my. Dit verbaas my absoluut. Toe die eerste woorde hieroor gesê is, was daar groot lawaai geweest van die privaat pensioenfonds af. Hulle het hulle skielik stil geword. Ja, ons net so anders staan nie. Ek dink hulle alles dan nou wag om te kyk wat ons doen. Ja, hoe maak jy dit as 'n mond vol? Dit was die indrukwekkende Adamus P stemme. Hoe maak jy? Dit was een van daardie uitsonderlike mens Marcel de Kruy. Baie baie dankie vir die waardevolle inset. Baie dankie vir aan die vir die geleentheid. Sterkte hom, Happy. Totsiens. Baie dankie. Dit was nou 'n besonderse onderhoud met oom AP. Die wat enigstens kan moet help dat ons die regering en sy trawante kan keer om hierdie fondse in die hande te kry. Ek speel graag die volgende liedjie, bietjie klassieke musiek, naamlik Toccato van Bach. Thank you. was Toccato van Bach in DM wat ek aanneem D meneer is. Ek dink ek en jy moet dalk net weer die tendens van politieke korrektheid aanspreek. In hierdie landjie beteken demokrasie tans net nie net dat jy verkeerd is en ek is reg nie, maar voel dit of dit so 'n stappie verder gaan, naamlik dat dit die konstitusionele regte wat in 1994 beding is, totaal negeer. Die reg op vryheid soos vervat in hoofstuk 2 behels daarom seker onder meer dat mens die reg het om ander as die heersende politieke denkerigting te dink. Maar nee, daar is 'n paar swape wat die reg wat iemand soos Arani Orani het om hulle eie lewe te lei, nogals heel wettig verkry as onaanvaarbaar te beskryf. Nou met my gebrekkige vertolking van die grondwet klink dit vir my asof die klompie galbrakers nie 'n idee het wat in die grondwet staan nie. Die wet is toch van toepassing op alle inwoners en bewoners van Zuid-Afrika en nie, sommiges nie. Maar ek vermoed dat die al eeuwige slagoffers ook van diezelfde plek as Dudu Mayeni kom. Ek het ook baie duidelik hoe sy net na sy uit haar post verweider is oor TV gesê het, hierdie is die grootste fout ooit en mense sal later sien wat haar bijdra by die SAA was. Ja, ons het gesien. Hou op slagoffers spelen en afvaar verantwoordelikheid vir jou dade. Jy het die plek vernietig. Nou om terug te kom tot uranium, ek stem nie noodwendig saam met hulle politieke doelwit nie, maar mens moet erken, uranium het toe nog nie die belastingbetaler een cent gekost nie. Misschien is dit die goeie stelsels al daar wat die klompie uiteindelik so ontstel. Bewijs liewers dat jylle, wat so onskillig is en sulke slagoffer is, dat jylle soortgelijke sukses met wat jylle ook al doen, kan bereik maar boogenoemde mislukking en vernietiging van SAA, ESCOM en andere soos Prasa is nog nie oortuigend van hoeveel daar vir die land beteken word nie. Maar ek sal nie te bekommer wees as ek in Urania sou woon nie. Onthou maar die geskal waarmee die achtbare Malema die plek besoek het en allerhande uitdagende uitlatings gemaakt het, totdat die volgende media aangeleemdheid gebeur het en weg is die beheptheid met Urania laat my nogals dink aan ou mens, die ou menseregte kommissie wat slegs ingestel is op die media aandag en nie regtig iets uitdrag nie om te tipeer. Want jy weet ek het 'n kleintjie dood in het, sou dit juis die media gerugte aksies van die linkse radikales wees. Herinner dit nogals aan die spreekwoord, die blaf is veel erger as die byt bietjie musiek toe. Dit is die suite met Borom Blitz. Hoe vir daardie klompie wat almal wil aanvat en vir wie enige iets wat van hulle siening verskil omtrent 'n oorlogsverklaring is. Musik The Sweet met Warren Blitz. Ek ben net gauw bykie by Tanny Helen uitkom. Sy het, soos die klompie hierboe genoem, ook die versichting om omstrede te wees, maar ai, sy sit haar meer haar voet daarin as wat sy daarin slaag om omstrede te wees. Hier kom daar die politieke correctheid weer in en die ou Suid-Afrikaanse story van ek is reg, jy is verkeerd. Wat op aarde sou daarmee verkeerd wees as jy van mening is dat daar nou meer rasgebaseerde wetgeving is as wat daar onder apartheid was? stel die feite, dis bewys Tanny Helen was verkeerd, maar weer eens kan feite dalk net een goeie story bederf. Maar achtbare Steenhuisen sê ook nie, hy dink sy is verkeerd. Kry die feite, dan hoef jy nie te dink nie net te sê. Ek vermoed hierdie hele storm in een theekop het veel meer te doen dat daar persoon is dat die geleentheid sien om dit as weerlige afleier te gebruik. Nou politiek werk ons maar so. Maar sou dit nie beter gewees het as achtbare Steenhuisen bloot eenvoudig sê, hy stem nie saam nie, Dit verwys sonder trompet geskaal en dan sê wie was reg en wie was verkeerd. Maar dit gaan ons nou nie eintlik oor die feite nie. Dit weet ek en jy mos. Moenie dat Glinus Breitenberg verduidelik wat nou alles gaan gebeur nie. Doen die ondersoek en kry klaar. Maar ek sê weer, daar is politici, nie net binne die land nie, maar ook binne die DA wat dalk wil minslaan hieruit. Dit raak so dat mense nie meer weet wat is nou feite en wat word gedraai net om sekere partye te bevoordeel of benadeel nie dit bly maar een oneerbare beroep, en soos my wijse vader altyd gesê het, dit gaan op die einde net oor die klein geld sakkie. Die nadeel hiervan is dat dit een beduidende, onbedoelde, negatieve effect op gewone mense sy levens het. Soos te wachte, spring vriend Max de Preto ook in, natuurlijk, soos gebruikelijk, aan die kant van die radikales. Tanny Helen sou dan nou net een oud tanny wees wat as liberaal, ge liberaal geparadeer het en nou haar ware kleren wees is eintlik jy Max wat jou ware klere wys. Bly maar deel van die demokrasie van ek is reg, jy is verkeerd. Jou en jou vriende, die ANC se demokrasie. Die meerderheid onderdruk, hoe verkeerd hulle ook al mag wees. Maar dan is ou Max eintlik net so onbelangrik soos daardie groepie by die Menseregte Kommissie. Miskien moet hy dit net begin besef. Bikkie musiek is nou in orde aan die verhewende demokrate. Look out, here comes tomorrow deur die Delian. I wish I could borrow someone Jones met Look at Here Comes Tomorrow. Jy luister na Netradio SA by www.netradiosa.co.za. Terug by die ekonomie, stel ek graag die sakegemeenskap se siening soos verwoord deur Sakeliga. Wanneer begrotingstekorte meer as verdubbel na 16% sonder 'n afname in staatsbesteding, is dit tyd om die staat te herstruktureer en nie die ekonomie nie. So sê Piet Leroe, hoofuitvoerende hoof van die onafhanklike sakegroep Sakeliga in reaksie op die noodbegroting vandag voorgelê in die parlement deur minister Tito Mboweni. In teenstelling met president Cyril Ramaphosa se beweringe laasweek dat COVID-19 'n geleentheid bied om die ekonomie te transformeer en herstruktureer, is dit eerder die staat wat herstrukturering benodig. Dit is waar sy klem behoort te val, maar hierdie noodbegroting demonstreer geen gewaarwording van daardie besef nie. Om die waarheid te sê, die noodbegroting verbind die staat dubbel en dwars aan skuldmaak en onrealistiese aannames van toekomstige belasting herstel. Na verwagting sal die tekort vir 2021 nou bykans 4 maal wees wat meneer Gigaba in 2018 voorsien het en dubbel wat meneer Mboweni in Februarie gesê het. Dit dui op 'n versnelde fiskale verbrokkeling wat voortduur lank na die presidentskap van meneer Zuma voeg hierby net enige van 'n verskeidenheid gevaartekens. Meneer Ramaphosa wat aandring dat SEB hier is om te bly, die beherbevestiging van rassekwotas deur die howe, die uitbreiding van staatsinstellings en staatsdiensinname, sektorale meesterplanne en die voortdurende aanslag by die Reserwebank en meng dit met die ANC se rekord van openbare administrasie en die staat se toekoms word duidelik. By oorweging van die staat se skraal kans op hervorming, beskou ons dit as noodsaaklik vir 'n georganiseerde sakegroepe om 'n alternatiewe alternatiewe koers te ontwikkel. As georganiseerde besigheid behoort ons agenda die volgende sleutelpunte in te sluit: kompensering vir staatsgeval in infrastruktuur plaaslik en nasionaal. Die vermoë om sonder staatsondersteuning sake te doen en om die bates, besighede en indiensname van onsself ons kliënte en klante en van alle gemeenskappe waar ons sake doen, staatsbestand te raak. Miskien het ons die rolle vir te lank omgekeer gehad. In die finale instansie is dit dalk nie die staat se verantwoordelikheid om 'n gunstige omgewing vir besigheid te skep nie, maar georganiseerde besigheidsin. Hierdie skeiding van magte, hierdie paradigma skuif, is die ekonomiese herstrukturerering waarom Suid-Afrika vra vir almal se beswil. Dit is makliker gesê as gedaan, maar dit is wat gedoen moet word. Ek wil daarom net hier byvoeg dat ek beslis glo die infrastruktuurgeleide ekonomie herstel juis die manier is om die ekonomie in die gang te kry en veral werk te skep. Die probleem is natuurlik die klompie onbevoegdes wat dit gaan dryf. Laat die privaat sektor kundiges toe om 'n beduidende bydrae te lewer, veral in die bestuur en implementering van daardie projekte. En ja, ons kan dalk net die lyntjie red. Dink terug aan die damboprojekte na die ou nasionale party hoorgeneem het om werk te skep en armoede te verlig. Presies wat ons nou nodig het na my oningeligte mening. Net een verdere opmerking. Daar word voortdurend gesê dat mense wat die regering kritiseer, verlang na apartheid. Maar heelwat mense verlang nie noodwendig na die stelsel van apartheid nie. Ek en jy weet immers dit was dit was diskriminerend en verkeerd maar na die effektiewe staatsadministrasie en dat dit gewerk het, ook ten voordeel van die destijdste benadeeldes. Effektieve bestuur en verantwoordbaarheid, wat gemaakt het dat instanties soos ESCOM, SAA en die SABC suksesvol was en winsgevend genoeg was om self onderhoudend te wees. En volgens my gebruikelike gebrabbel is dit die rede waarom daar terugverlang word. Ek geloo die arme radikales, gelukkig luister nie na die program nie, sal dubbele bolle makiesie slaan en dit in terme van die politieke to ideologie totaal ontken. Dis niks wat in apartheid gebeur het was goed nie. Dit is dalk die toppunt van intellektuele intoleransie. Kom ons luister maar weer 'n bietjie na musiek aan die regering die volgende liedjie deur Dave Edmonds, Keep on Knocking. Ah. Edmonds met Keep on Knocking. Bikkie rugby team. Ek moet bikkie rugby praat. Ek lees hierdie in netnies raak. Zelf Marais, WP rugby baas, dobbel met die Unie se toekoms deur 'n reuse lening met Dream World Investments aan te gaan, sê eiendomskenners. Marais sê egter dit hou veel groter inkomste moontlikhede in as die vorige ooreenkoms met Investec. Die kern is natuurlik geleë in Maree se opmerkings van die veel groter inkomste moontlikhede. Ek sien Magnus Hystek vra tong in die kies of WP seker is dat oud baas Arthur Brown van Fidentia nie dalk betrokke is nie. Ek dink as die klompie by Dream World Investments en dan spesifiek, dink ek spreek dit reg uit Flight Flight Investments weet hoe die WP rugby in die bedrijf word en nog steeds belee, is daar dalk net ander oorwegings by betrokke en wonder ek so by myself of die klompie sogenaamde administrateurs enigszins een idee het waarvoor hulle hulle self inlaat. Onthou net, die Kaapstad stadion woord aan die staat en jylle sal hom nie kan verkoop om uit die nood te kom neem. Soos altyd met rugby is dit boere musiek. Die volgende, die groot 5 kleerspel en sluit musikante soos Olivier Nico Karstens en andere in. MUZIEK sê. Dit is nou maar internet radio, ons het hom nou 'n bietjie daar verloor. Net die volgende dag gaan heelwat nuwe nuwe verwikkelinge binne die volgende paar weke plaasvind. Dis nou hier op Net Radio SA. Eerstens begin die Naledi Uitgewers geboorteprogram van boeke, skrywers, digters en dinge volgende Dinsdag 11:00. My eerste gas op die program is oud minister Leon Wessels wat kom praat oor sy boek Encountering Apartheid's Ghosts, Apartheid's Ghosts. Onthou dat jy die boek kan aankoop en dier tyk een lot kan laat aflever, binnen 5 dagen nogals, dier die naam Leon na 42423 te sms, ek herhaal, 42423. Dan word die program van Landbouw Radio na Landbouw Mens binnenkort om woensdagochtende 5.30 aangebied met die ondersteuning van die SAI familieboer initiatief. Die bekende sanger Adam Tas is my eerste gas en hy praat onder andere oor sy initiatief van boer tot bord deur sy kweekhuis vir stedelike tuine. Nog is die einde niet. Dan is daar ook die program Sakebenadering aangebied deur Approach Business Consulting oor 'n wye veld van sakebedrywighede wat op Woensdag 1200 aangebied word met myself en Henny Fritz van Approach as die gesamentlike aanbieders. Moet dit nie misloop nie. Daar is nog heel wat onsinnighede wat ek wou kwytraak, maar die tyd haal my in. Ek het soos gewoonlik heerlik saam met jou gekuier en dit weer eens baie geniet. Die onderhoud met hom AP stem het was absoluut insiggewend en ek glo jy het ook heel wat geleer. Ek speel uit met Roekeloos van Valiant Swart. Bly gerus ingeskakel en by netradio sa by www.netradiosa.co.za sien volgende week selfde tyd selfde plek Klaas, daar onder in die boelam, so blij. professor Banks, the Hollywood met op cute zakje om secrets Ze dans me, van de met me. Baby, kan je for me a bit kretsen, ze dat lekker zo moe. Jij kijkt van me, misschien kan ik en jij wakker gaan rijden. Christmas.